Popak. Ja dalej. Pipkę, proszę. To jest dupcia? Pipkę. Opie pokazałem tego. Nie? A co oni tu piszą? Co oni tu piszą? Proszę bardzo. Nie leci na live. Proszę, to jest ten zboczeniec, który własnej siostry pokazuje to,